tarot. Dragi slušatelji, sada evo kada smo vam privukli pažnju, vrijeme je da vam predstavim e, nove aktere, odnosno prve aktere mog večerašnjeg intervjua, to je Alisa Debelić, redateljica predstave Hotline. Alisa, dobro ti večer. Dobro večer. Zoran Josić, glavni glumac u toj predstavi. Dobro ti večer, Zorane. Dobro večer, Dragana. I Damirka Vuković, e, glavna glumica te predstave. Dobro ti večer. Dobro večer svima. ljudi, evo odmah da prijeđemo na stvari. molila bih vas sve da se predstavite. A, dobro večer, ja sam Alisa Develić, redateljica. To je sve, ja? Pa, ne znam u kojem kontekstu treba da se predstavim. Gdje si rođena, kad si rođena? Rođena sam u Rijeci, 1984. E, bavila sam se glumom i kazalištem od svoje 15. godine ovaj, nakon raznih e, pokušaja i fakulteta upisala sam multimedijalnu režiju u Novom Sadu 2010. Nakon čega sam se 2016. E, početkom godine vratila u jel, rodni grad. Ovo mi je peta predstava poslije akademije. Imam iza sebe neke video uratke i kratki igrani film koji sam radila prošle godine e, za krila. Mm Imali smo radionicu gluma i film. Odlično. Hvala ti Alisa, Zorane. Jesam ja sad na redu? Jesi, ti si sad. Hvala, Zoran Josić, diplomirani glumac, također riječanin, završio glumu u Mostaru. dugi niz godina djelujem na nezavisnoj sceni Riječkoj. također, dugi niz godina bavim se i dramskom pedagogijom, dakle odgajam nove naraštaje ovaj, kazalištarce. I evo, akter sam, odnosno glumac u predstavi Hotline. Hvala ti, Damirka. Znači Damirka Vuković, e, inače nisam profesionalna glumica, već se već 20 godina bavim amaterskim glumom u kazališnoj grupi Viktora Cara Emina, a inače sam nastavnica engleskog i povijesti. U kojoj školi? U graditeljskoj, za industriju obrta i momentalno direktorica. Mislim, e, Mijenjam ravnateljicu, Ponosimo se <laughs> da ravnateljica sama igra ovaj, u predstavi. Ovaj, dosta napeto i izazovno. <laughs> dosta je zanimljivo to što e, radite tu e, s djecom. Recite mi, kakvi su tu nekakvi izazovi? Kada radim s djecom? Tako je. Pa u svakom slučaju, sad, širok je to pojam baviti se pedagogijom. Eh, nekako okupljam ih oko, oko toga da, da, da radimo ovaj i eh, kazalište. Međutim, svašta tu ima osim, osim samih tih ovaj, eh, savladavanja vještina. Uh, uglavnom, uglavnom ne znam, nekako, sam se pronašao u toj profesiji koja me poprilično onako ispunjava. nisam mislio nikada da ću se baviti zapravo pedagogijom. Međutim, kako mi je supruga dramski pedagog, eh, vrlo često sam, dok je ona vodila grupe unazad nekih deseta godina, kad bi ona recimo ovaj, imala upala u grla, onda dođem ja na zamjenu i prvi put kontakt s djecom shvatio sam da, eh, eh, da, da mi ide i da me ta djeca doživljavaju, da doživljavam ja njih i u jednom trenutku sam shvatio da li je moguće da se čovjek zapravo nekako paralelno a, a, priprema čak i za, i za taj pedagoški e, ovaj zanat, a da uopće toga nije svjesan. Tako e, e, jednostavno samo se otvorilo iz mene i ovaj i, i krenulo prenošenje zapravo tog mog znanja i iskustva ovaj, i na neki način verifikacija iz, iz tog mog znanja i iskustva kroz, zapravo kroz tu djecu. Tek onda shvatiš da, da, da, zapravo radiš pravu stvar. I, I, nekako i kroz to održavam i neku svoju kondiciju i, i, i vještinu i evo, tako da vrlo sam zadovoljan da, da, da mi se otvorila i ta mogućnost i da mogu, i da mogu raditi i dalje. I dalje radim i, i radit ću, mislim, zauvijek ću raditi sa, sa djecom, tinejdžerima i odraslima ovaj, koliko god bude mogao. Da, E, iskreno, ja radim sa tineđerima i to je specifična dob, ali mi je puno lakše raditi s njima nego sa odraslima. Evo, iskreno. Kako to? Pa njima treba e, puno manje zapravo kada im daš e, i pažnje i tako dalje, puno su više zahvalni, evo tako bi se izrazila, zbilja su zahvalni i samo im malo po, e, date više od sebe, oni to zbilja vraćaju. A odrasli, ha ne znam da li je to već život koji ih malo ovaj, stresa u određenim trenucima, odrasli znaju biti dosta tako licemjerni i sve i mislim da ovaj, zbog toga mi je puno lakše sa djecom. Da, slažem se kolegice. Zanimljivo je to da ta, ta, i ta djeca i ti tinejdžeri i ovaj, pa i odrasli isto kad, kad, se, kad se bavimo s njima onda kad krenu tražiti zapravo onda te na neki način dodatno inspiriraju da im se otvoriš i samo krene iz tebe ono što, što zapravo je ta, ta, neki transfer zapravo i, i znanja i iskustva. Ovaj. Vrlo, vrlo jedan interesantan poziv. Ono. mogu reći da, osjećam se da sam se tu nekako i intelektualno i kreativno i, e, i umjetnički ispunio. Isto tako ko kad recimo stvaramo, kreiramo jednu predstavu e, i, i podjednako uživam u, i, u tom zanatu, poslu evo, i pozivu. Pomaže li gluma na, na pri znači podučavanje te djece. Pomaže li vam taj glumački zanat to što ste naučili? Evo Damir, kad ti si mi malo prije spomenula prije intervjua samoga da nisi završila nikakvu akademiju, tebi postavljam pomože taj pedagoški <laughs> dio, ali evo Zorane, konkretno tebi. Pa upravo suprotno, ne. E, mislim da, da pred tu djecu izlazim vrlo otvoren, onako kakav jesam. Uh, gluma je moj poziv koji, koji u principu radim tamo gdje je tome mjesto, na sceni. uh, tako da mislim da sam i u životu puno i zbog toga isto tako i puno prirodniji i ovaj, trudim se biti jednostavan, ovaj, taktičan, evo da tako kažem uvjetno rečeno. Ovaj, tako da jednostavno sam ono što jesam, a to, to djeca izgleda osjete i, i, i cijene nadam se i, i, i postajemo zapravo u principu kroz cijeli taj proces da okupljamo se oko kazališta, ali postajemo postajemo pravi prijatelji. Evo, tako. tako da postoje neke generacije koje sam već odgojio kroz osnovnu školu su, evo, lijepo sam rekao to odgojio, baš ono, <laughs> ovaj, pa na neki način nadam je. Se, nadam se da jesam i utjecao na njih na neki način ovaj, kroz osnovnu školu pa su prošli srednju pa sam radio s njima ovaj, i, i, i prijemne za, za, za glumu, neki su ju pisali Ovaj, I sada mi se vraćaju kod odrasli ljudi i nalazimo se, ovaj, nađemo se ovaj, u, tom palahu gdje smo evo, igrali predstavu, gdje, gdje je poznato kupljalište mladih i družimo se danas kao, kao, kao prijatelji ljudi. Ovaj. Tako da, da to je stvarno jedno veliko zadovoljstvo. Evo, Alisa, tebe da ne izostavimo. Ajmo malo mi o predstavu. Reci nama koliko je trajala priprema. A baš htjela reći, ovaj, da, htjela reći kako se to vidjelo ovaj, iz praktičnih ovaj, kako bi rekla, praktično se vidjelo na dijelu to što Zoran priča jer je na kraju jedan njegov bivši učenik postao naš glavni tonac, mislim, koji nam vodi ton sa tri ruke. Tako da, kako bi rekla, stvarno smo svi doživjeli koliko je on usadio. Mislim da će Dragan danas i s njim imati intervju. da, da, da. malo Fantastično, super, Alisa da si se toga sjetila. Da, da e, priprema predstave trajala je jako dugo. <laughs> E, trajala je pet mjeseci. Doduše imali smo tu nekakvih pauza e, i obzirom na to da je jako, jako puno snimljenog materijala u predstavi i obzirom na to da smo sve to napravili bez jedne kune, ja bih rekla da je to zapravo veliki uspjeh. Je li predstava rađena po nekom tekstu ili ste to samo iz glave izbacili? Pa predstava je rađena po tekstu Hotline e, moje prijateljice i kolegice Isidore Radonjić iz Beograda koja je diplomirala dramaturgiju. Ovo je bila njena diplomska drama. I ja sam od uvijek u tom tekstu prepoznavala nekakav ne bih znala pravi izraz. Nešto, nešto što je živo, što je pitko, što je zanimljivo što... Evo pomoći ću ti, meni rekao ima mesa, ja znam da ima mesa, <laughs> dugo me nagovarala da krenemo to raditi, ja osjetim da tu ima mesa. <laughs> da, ja sam ovaj, se obratila <laughs> eh, Tipičan kolegi. termin za redateljicu jednu. Kako si uspjela govorite? pa evo, pošto je tekst za dvoje glumaca, za muško i za žensko, ja sam se obratila kolegi Zoranu Josiću, ovoga, uvjeravajući ga da ima mesa da, da to ima mesa i pošto, mislim naravno da mi ovoga E, prije svega težimo nekakvim e, visokim umjetničkim e, istančanim dijelima. Međutim, pošto smo bili u poziciji da nemamo ovaj, sredstava, nismo jednostavno si mogli to dozvoliti, jer poslije šta bi bilo? Ne bi to mogli nikada igrati, naplatiti i tako dalje. A ovo je dobro krenulo u tom smjeru, tako da, da tako da, ali... Dobro da si me nagovorio. da, da, da, da. <laughs> E, mislim, e, e, nije to ništa ružno, kako da kažem. Mi smo prije svega htjeli to napraviti za ono što se kaže pod navodnicima obične ljude. Mhm. tako da njima to bude prijemčivo i da njima to bude zapravo nekakva inteligentna relaksacija, ajmo mhm. to tako nazvati. E, Zoran je pristao, ali ovoga, ulovili smo se ozbiljno adaptacije teksta. Ovoga, da, smo na to je baš bilo je trebalo ono, kroatizirati. Da, mhm. da, trebalo ga je kroatizirati. Pa onda prilagoditi opet nekako... Ri... Naše mentalitetu, likovima iz našeg mentaliteta koji tu zovu i e, mislim i tom nekom zapravo feelingu našeg grada koji je zapravo jako brz, koji je zapravo jako rockerski, koji nije ono ono staromodan onako da sad ovi sjede pa pričaju pa Iz pa čekaju pa da da da to je moralo biti sve ono jako jako brzo mhm. i ovoga da se sve nekako tu kaže i da se u prvi plan stavi e, ta ljubavna priča koja je na kraju ovaj ima nekakav happy početak ja bi tako rekla Odlično. E, ljudi, ja bih sada napravila jednu kratku glazbenu pauzu ako se vi slažete sa mnom. E, imate li kakvu glazbenu želju? aha. Damirka, ovaj, Damirka, evo ti možeš reći, imaš kakvu glazbenu želju? Pa dobro, to smo zajedno malo e, pričali s obzirom da nam je grupa Jonathan uskočila ovaj, u predstavu izbilja, ovaj, pričat ćemo malo ovaj, pomogla oko e, glazbe. Evo, recimo Monkeys od Jonathana. Evo može, Monkeys od Jonathana ide samo za vas ekipa. Za vas koji ste se tek sada priključili, večeras razgovaramo sa Lisom Debelić, redateljicom predstave Hotline, a s nama su još i Zoran Josić, glavni glumac, te Damirka Vuković, glavna glumica u predstavi. Ekipa, nastavimo gdje smo stali. Možete li mi molim nešto reći o izazovima predstave? Au. Au. Ajmo Alisa, pucaj. Pucaj Odakle krenuti? Ono, od znači, od početka. Znači sve je bilo takva borba u takvoj neizvjesnosti. Pogotovo kad si spomenula da niste uopće nikakva sredstva tražili, da je doslovno to bilo ovo je, mislim, mislim da tako moram reći, ovo je u potpunosti moj ludi projekt. <laughs> mislim, ja sam ono to odlučila da će to biti, onda sam se obratila Zoranu, nakon dugog nagovaranja kad je Zoran pristao, onda se to počelo realiziravati i tako dalje. Damirku e, si odmah na prvu ulovila. E, nisam, s nama je ispočetka bila e, naša kolegica Marina ovaj, Stanger koja ovaj, je izašla iz projekta spletom nekih ovaj, poslovnih okolnosti, pošto ona zapravo živi u Zagrebu. Mhm. Tako da je to sve skupa bilo jako teško izvedivo, jako smo se mučili s terminima i jednostavno smo shvatili u jednom trenutku da to neće biti moguće fizički. Tako da eto, ovaj, e, uletila je e, umjesto nje Damirka ovaj, i sve se posložilo ovaj, kako treba. Tako da, znači, e, zašto kažem ludi projekt? Zato što nije neka novina da neko uzme i radi predstavu bez sredstava. Ali ovoliko tehnički zahtjevno sa, mi imamo 9 sati snimljenog materijala. 9 sati snimljenog materijala? Da. A dva glumca? Imamo dva glumca, ali imamo deset glumaca iz ofa. Mhm, to znači? I jako puno muzike i to znači da smo sve te ljude morali naći, s njima probati, snimati, montirati, tako da e, naš e, glavni tonac e, Davor Pejić on nam je stvarno, mislim, ja i on smo prošli jednu posebnu režiju <laughs> toga svega skupa, jako puno smo se družili, ovoga, tako da stvarno svaka mu časti i veliko hvala. Ova ekipa je stvarno super, znači dvoje glumaca, dva tehničara, mislim, ono, funkcioniramo ko švicarski sat. I njih ono. desetak iz ofa s kojima mi glumci moramo oni igrati. Su to je bilo, da. Oni su mušterije koji se nama javljaju na telefon i onda mi mm. sa njima zapravo razgovaramo. A to su sve zapravo nasnimljeni razgovori. Da, da. ja, sam, zapravo u izvornoj mojoj ideji tog teksta, ja bi bila najsretnija da su to igrali čet, četvero glumaca, e, zapravo dvoje na sceni, a dvoje iza scene koji bi zapravo uživo imitirali sve te glasove, međutim e, već dva glumca je veliki pothvat kad si bez sredstava, a četiri. Mhm. To je već, mislim... Jako, jako zahtjevno. Jako, jako zahtjevno. S time da, e, mislim, kako bi rekla, ja ne mogu nikome, nisam mogli nikome ponuditi nikakva ni sredstva ni ništa. Znači sve je to bilo apsolutno na vjeru. Mm Znaš ono, ajmo to napraviti pa ćemo igrat pa ćemo. Znači, I to se... se sad počelo dešavati u principu, pa, što, je, Što, je, super stvar, Ali mi evo sad već petu It's izvedbu, petu ovaj, reprizu prodajemo. Da, puni smo, ono... Palah nije jedan veliki kapacitet, ali uvijek se traži ovaj, ipak e, karta više. Tako da, evo, da, nekako smo pokrili, ima, pokrili smo nulu, ono, došli smo na nulu i polako smo mi sad već počeli ovaj, sebi na neki način nešto ovaj, zarađivati. Interesantno interesantno kad se u takvim nekakvim ono, off-produkcijskim uvjetima stvara, kako zapravo sve negdje na, na, zapravo na kreativnosti i volji, entuzijazmu i ima, ima to sve neke svoje čari. Tu ovaj, shvatiš da, novac zapravo uopće nije bitan. Mm. Istina, nego, da. nego meni recimo osobno koji god sam projekt radila zbog novaca, e, uvijek bi mi prisjelo. Znači, jednostavno, bitna je zapravo ljubav prema tom poslu i zapravo ta vjera jer mislim na kraju krajeva sve, sve tu počinje. Ako mi ne vjerujemo neće ništa biti pa može to biti, mogu biti milioni. Ili neće biti dobro, neće biti iskreno, neće biti... Upravo tako. A, to ovo je iskristaliziralo e, kvalitetne ljude, dobre ljude, kreativne ljude u ovom gradu koji zaista žele raditi, žele stvarati. Zapravo to je bio jedan filter E, sad to vidim. Evo i pored nas ovdje još imamo stvarno tih deset glumaca koje evo ja bih zamolio Alisu da ih nabroji, isto tako muziku tko nam je radio jer to su isti ti ljudi koji su isto, isto nam i, neki su velika i glumačka imena ovaj, i, i muzičari izašli u susret i, isto tako na entuzijazmu bez, bez ovaj nekakvih sredstava dodatnih pristali ući samo ovaj projekt. Jedna jak, vrlo, iskreno, bitna stvar. Iskreno, Is, čistog srca, ono, bez što se I svi kaže... profesionalni, profesionalni ovaj, se postavili i, profesionalni prisut Ne znači da ako nismo bili sad u startu za to plaćeni da nećemo biti, a, da smo zbog toga manje ovaj profesionalni. Ne, ne, kraju, da, mene na kraju kad sam već bila ono na rubu fizičke snage, mene je samo vukla ta želja da zapravo svim tim ljudima nekako nadoknadim to, to što su dali i da zapravo zbog toga predstava i uspije i živi i igra i tako dalje i tako dalje. E, ovako, naše mušterije su e, Mirta Polanović koja je zapravo nadležna, odnosno igra njihovu šeficu jer na početku imamo intervjue za taj posao na hotline tarot liniji. Mušterije su Vanda Velagić, studentica glume, Tino Trkulja, ne Čućemo treba posebno, da. <laughs> <laughs> On ima intervju za sebe. E, Romina Tonković, također Vandina kolegica, e, Dalibor Čekovski, e, odvjetnik. odvjetnik. Nikola Tutek, također amaterski glumac koji jako, jako puno radi, fenomenalan. Profesor na to, da. To isto. Doktor Edith... filozofije čak mislim Doktor da Doktor filozofije, da. Edita Karađole. Nju ne moramo niti spominjati što se tiče njene titule, to je one apsolutno To je, da, dosta je reći Edita. Jerko Marčić, Anja Sabol, Aleks Đaković i Denis Sanković. Znači tu ima i e, dosta mladih, e, mladog personela. Dakle, da, da. E, u doba kada se akademski glumci traže posao, vi ste im I to je jedno, jedno isto tako bitna da, Ono što Mi je smo bilo... baš htjeli njih. Da, i još što je bilo jako zanimljivo, oni su svi bili toliko sretni što imaju prilike raditi sa glasom. I prvi jer... put su radili na radiju i snimali, su, isto je njima za njih bila velika i praksa i, i ovaj... Iskustvo više. Iskustvo više, da. da. Evo, pretpostavljam da su vam pristali upravo zbog teme kojom se e, predstava bavi, a zašto baš ta tema? Ah. Jer tu vas znači zove različit, e, različit profil ljudi. Znači imamo tu pa profesora. naš, imamo... naš posao je na neki način također prodavanje magle. Samo što mi to na nekim višim frekvencijama radimo, pa, e, pa je zato, ja bih rekla, ispravno. Ja to doživljam kao poziv. Znači mi ljudima nudimo nadu, vjeru, e, neko svjetlo, neko novo razumijevanje, nešto im, nešto im dajemo. Isto tako njih dvoje kao ovaj likovi e, su zapravo dobri ljudi koji zapravo svim tim ljudima žele žele im reći ono što ovi žele čut i, tako to je sa tarotom i sa, I sa Kažeš im nešto da se bolje osjećaju, zato i zovu, da. a mislim možemo reći slobodno da je zapravo svaki posao takav, više manje. Magle. Mislim, a ne predavanje magle u tako ružnom, u ružnom smislu, ali milost na neki način. S tim da je to apsolutna satira našeg društva, naše zemlje u kojoj svi zapravo samo kukamo, da, mi, a ništa ne poduzimamo, što nam je posebno kroz jedan lik Dalmatinca koji se kao želi ubiti, ali zapravo ne želi, nego samo želi da se nekome iskuka mhm. i da ga taj neko malo pomazi i idemo dalje. Znači, da mi znači- upravo kroz te, kroz te pozivatelje imamo ovaj, jedan presjek društva u kojem mi danas živimo. Imamo dvije struje, evo ako mogu tako reći. Uh, uh, imamo uh, s jedne strane perveznjake koji smo na neki način označili kao političare, ništa novo, jel? <laughs> ovaj, kapitaliste, um, stranačke namještenike, moćnike, to su perveznjaci. i drugi sloj <laughs> ovaj, ovaj, i struja e, ovaj, e, e, su ljudi koji, koji su, običan puk koji jednostavno je prepušten Ehm, mm, ah, kako bi rekao ne, nemoći ovaj, i jadu. Nemoći Ovaj, i, i, i, jednostavno nema više nikakvog, nikakvog načina da, da, da osim, osim da poziva da, da mu se otvore tarot karte ili, ili da, da, da, o tome da će dobiti možda na lotu ili, ili očaj zapravo. Jedan očaj, da, koji, mislim, to je fenomen današnjice, vidite na televiziji. Svi želimo zapravo i rješenje na dugme. Da. Ono, ajde ti meni reci i onda mi to kroz nekakav, kroz nekakvu komični pristup zapravo njima to i dajemo, iako između, između ovaj Damirke i mene, odnosno naših likova koje mi tumačimo, se događa isto unutar, unutar naših likova neka određena, neki određeni odnos. Ovaj, eto, na kraju završava čak i, i ljubavničkim, ako se može tako reći mo, ili mogućnosti. Happy da, početak. Neki happy početak. Neki happy početak. to je, to je nečeg novog. Magovišta je nečeg novog, da. Da, da. Evo, to e- smo zapravo namjerno htjeli da to ne bude happy end, mm-hmm. jer zapravo oni, to nije kraj. To nije kraj. To je, ali oni su dali jednu drugom priliku. Znači, da, evo, to je, baš tako završava. Dajmo si šansu. Dajmo si znači, šansu, to je, To je neka ideja. Imali nešto da nas pokrene. Da, da, ali baš ono, dajmo si šansu u svakom pogledu. I da li je ljubav ta? To, to, to negdje pitanje postavljamo kroz, kroz cijelu tu ovaj, satiru da li je ljubav ta koja je zapravo u, u, u cijelom tom kaosu i društvu kojem mi danas živimo i, i nemogućnosti da, i da radimo i da se izrazimo i, i tako dalje, tako bliže. Da li, da li je ljubav ta koja može, može na, na kraju, bar ako ništa između dvoje ljudi riješiti ovaj, Ehm, nešto mm, promijeniti. Nešto promijeniti. Ja, mi nekako izgleda, mi, mi nešto vjerujemo kao da da. <laughs> mi, smo, stari romantici <laughs> iz 80 <laughs> kao ljubav. kao ljubav, nešto pitamo se da li je ljubav ta. Da, ono. da, Pa čujte ljudi, ovaj, ljubav je dosta dobar odgovor na, na većinu naših problema. Da je malo više ljubavi u svijetu, bilo bi nam puno ljepše u mm, životu. Ja se slažem s tobom, Dragana, da. Evo, I to, i, to, tu smo, I to smo provukli malo. Samo ovaj, ljubav. Tako, samo ljubav. Samo <laughs> Šta drugo, mislim. to je to, nego Damirka, evo da tebe pitam, s obzirom na to da je predstava dosta, dosta, dosta ovako, a izrazila bi se eksplicitna evo malo, malo, ovaj, dosta poteže neke, neke e, seksipilne, seksualne teme. Kako je tebi kao profesorici jedno je li ti bilo malo bed, onako, kako, kako će mi, ako mi učenici neki nalete, šta ću ja? To smo, e, to smo odmah eliminirali stavili zabranu ovaj, e, ispod 18 ne može. <laughs> Ali iskreno da me i neki učenik e, vidi, e, ne vidim ja tu zapravo puno kontroverzi u samoj mojoj ulozi niti mi je u jednom trenutku bilo neugodno e, riječi koje izgovaram, e, bilo koja scena. Nije tu ništa zapravo vulgano Nismo išli zapravo na tu neku vulgarnu crtu. To apsolutno nije ništa po meni. Vrlo je, vrlo je do, do jedne crte ništa mm-hmm. tu pa nije. A mislim i da ovaj. postoji na kraju krajeva. Da Amerika ovdje ulozi glumice, mislim. Tako je. I kazalištarke. Tako, da... Da, ma, nisam s tim nikada imala problema. Po meni je kazalište umjetnosti ja svoje učenike potičem da idu u kazalište, uključili smo se u projekt za voli kazalište, bez obzira što je to je obrtnička škola, tako da je meni to zapravo e, ne vidim tu ništa sporno. Mislim da 2018. mislim da je uopće da. E, izlišno takvo pitanje Dostupno, Dostupnost interneta i, i, svega živoga. Pa mislim, gdje je internet, gdje je sve, gdje je cijeli svijet, a mislim mi sad pričamo o tome da li je neka glumica da li je neugodno u nekoj predstavici. E, ali druga je stvar kada te tvoji učenici gledaju. Pa, pa, Imala sam predstavu da kojima su mi učenici na došli na predstavu, ali nije mi bilo neugodno, ne, zbilja. E, po meni je to ovaj, e, meni je to jedna sasvim normalna stvar, evo zbilja. Bili da ti dođe tvoj neki učenik kaže profesorica ja se želim baviti glumom, bili mu rekla ajde? E, poticala bih, da, <laughs> s tim da ja, ja sam amaterski glumica i meni je to uvijek predstavljalo prije svega ljubav. Nisam od toga živjela, ali da baš mi kaže da želi od toga živjeti, pa onda ne znam, ovaj, <laughs> pričajući se mojim kolegama onda bi ga meni poslala. <laughs> meni ga pošalju Može. je li uopće isplativo biti glumac u Hrvatskoj, odnosno baviti se? Ja ne znam, ja nisam glumac. Zanimljivo pitanje. E, ne. Ne? Ne. Zašto? Pa zato što smo jako, jako male na zemlji. Da mhm. malo tržište. Da, ljudi su, znači jedva spajaju kraj sa krajem. To sve možda izgleda izvana, ali mislim... Zato i predstava, zato je pa, nekako mislim, se. Svi moji prijatelji i svi ljudi koje znam, mislim, ok, naravno postoji određeni postotak bogatih ljudi, ali vrlo, vrlo malo. I onda naravno kad su ti egzistencijalne potrebe upitne, Znači sve ostalo je... Da, umjetnost je uvijek bilo teško, pretpostavljam. Ovaj, međutim, danas, da, jako se teško o, toga ono živi. Ono što je meni fascinantno je zašto se niko ne buni, zašto ništa... Ha, to je to. Zašto svi samo ono glavu pjesa gore? To nam je to. To, nam je to, <laughs> da. to Da. I što nam je ovaj. gore, to, to svi više šutimo i šutimo. Tako je, da, upravo to. Eto, nadam se Ali da je unutarnja potreba da se, da se stvara, to je i tako nekako imanentno i arhetipski u nama da, da eh, pronalaziš razne načine da bi živio i da bi plaćao svoje račune, ali, ali isto tako i, i prostor gdje, gdje, jednostavno moraš stvarati. Mislim, to, mislim da nas to nikad ne, ovaj, ne bi trebalo pustiti, niti hoće. To je kao nekako, ajde sad uvjetno rečeno, kao nekako prokletstvo koje nas koja nas jednostavno gura naprijed da, da, da e, svako toliko izađemo s nekom novom stvari. nekad prođe ovaj e, projekat pa se dobiju neka, neka sredstva. Nekad evo sad u ovoj, ovoj situacija u kojoj smo krenuli iz nule, ali opet nam se vraća na neki način. Opet radimo za te naše ljude, za tu našu publiku koje kojoj moramo biti zbilja zahvalni jer evo kažem punimo ovaj, i, i, i dalje postoji potreba da, da, da, da i, i, hoće vjerujem da ta predstava i živi i raste i, i da to radimo tako da, evo, to ne može niko platiti. <laughs> Mhm, to je istina. Ali evo, e, unatoč, tome što ljudi, kako si sama Lisa rekla, nemaju novaca danas toliko za umjetnost, bili rekli da je publika svejedno zainteresirana za umjetnost, to jest za kazalište, to jest za predstave. Ne samo nužno kazalište kao HNK, već tako amaterska kazališta. Bili rekli da, je, da su ljudi ipak i dalje spremni odvojiti određenu cifru za umjetnost. E, da je njihov interes velik mislim da je njihova glad velika i mislim da im treba ponuditi jela. Mhm. mislim, da, ljudi hoće, samo neće nešto što je već sto puta viđeno, nešto što je dosadno, nešto što je izlizano. žele nešto novo, nešto nešto drugačije. Nešto, drugačije, a opet prije svega naravno da je uvijek zabavno, da nije ovaj... Svakako dobro je to da postoje nacionalne kuće gdje, gdje, se dolazi u kazalište u tom Absolutno. smislu ovaj, i to je u redu. Mislim ja sam se isto tako ovaj, upravo u toj kući i zaljubio u kazalište Koklinac kad su nas vodile profesorice ovaj, a, a, škole ovaj, još iz Kako osnovne. Ono? Međutim, e, problem u Rijeci je to što ne postoji prostor, prije svega prostor, ok, evo sad nama je ustupljen bio taj palah i uvijek, meni je, to je mislim jedna četvrta čak predstava da da ju radim u palahu. Ovaj, e, ok, postoji prostor filodramatike i tako, čak sam u jednom trenutku igrao u onom bivšem ex Bernardiju, ovaj, gdje je sad taj rehab, ovaj, i, i, mhm. mislim i, i tu smo igrali predstave. Ovaj, ne postoji, ne postoji alternativnije mjesto i, i, prostor, ću malo i taj termin alternativno, možda čak i izlizan, ovaj, nezavisno možda nezavisno. prostor za, za nezavisnu ovaj scenu gdje bi, gdje bi isto profesionalci kao što mi jesmo ovaj isto stvarali neke drugačije ali da je to objedinjeno da je to vođeno da je to upravo tako evo sad nešto nešto, struktura da, nekakva Nešto vjerujem sad kako je HKD postao institucija za sebe, možda, možda pomalo će ovaj, se otvarati, otvarati jedno, jedno takvo mjesto i, i nadam se i za, za nas profesionalce koji želimo stvarati drugačije nego što to rade kolege recimo iz nacionalnih kuća, neka ih naravno ovaj e, više istraživački e, hm, alternativni, ajde da kažem, opet nekako se kačem za taj termin, ali evo, ne znam, mi je drago. <laughs> znači jednoga dana se nadamo hotline u HKD-u pogledati. Ha? Ne, ne, ne, ne, ne, hotline mora biti tamo gdje, gdje, ovaj, je komad betona. Ja nemam ništa protiv toga. Ovaj. Tamo, ne, tamo, tamo, tamo ćemo nekog Beketa, na primjer. Možda je pošto još Rijeka ga nije gledala. ne znam, ja sam buba, ali recimo, ne znam, nešto, nešto, nešto, ovaj, neki, neki antitata, naš, ne, ne, nešto. <laughs> Ovaj, Samo pobuna. Da, da. Ili nešto sasvim novo, ovaj, osmisliti neku novu estetiku. Ali da nam se da, da nam se da prostor i možda neku novu epohu je. Ovaj, da nam se da, da, nam se da prostor da, da, da, da, možemo to ovaj, istraživati, raditi, mhm. ovaj, stvarati, doći do toga. Ovako smo praktički većinom na nekako na cesti i onda se tako prepoznajemo iz raznih škola, vraćamo se u tu rijeku i, i, i, i krećemo raditi. Ovaj, e, ne damo se. Tako, treba. Samo tako nastavite. Kada je sljedeća izvedba predstave, odnosno sljedeće izvedbe množina? Sljedeće izvedbe e, su 21. Bože moj, 1.12. znači Palah, u 8 sati. U 8 sati, da. I 21.12. Eh, u riječkim tunelima ispod vrijeme adventa i tu smo pozvani ispod, ispod Svetog Vida, ispod svetog vida ovaj, baš me veseli ovaj uči jedan, jedan takav prostor. Još ga nisam vidio, ti ali ja sam vidio. I kakvi mi... smo? Jesi izražirala nam taj prostor tamo? po, pa postavit će oni pozornicu. Vidim i da si zadovoljna. Ok, ok. Dobro, ok. Toplo evo. je. Znači 1.12. Palah 8 sati, 21.12. Riječki tuneli, Uh, um, u 9 sati. Šta u devet? U devet smo, zato što smo prije jednog parti, a poslije idemo na parti. To je to. A u Palaku <laughs> smo stavili u osam jer ipak sad već je zima. Ne, ne, zima je već je mrak je u pet, devet je već kasno stvarno. A ti Dragana kad ćeš doći sad obeće tu pred, evo, se, se kunem, <laughs> ruka u zraku, evo obećajem, ali evo da listate još pitam eh, da se zahvalimo ovaj da, da se zahvalimo bendovima našima koji su nam dali podršku. E, to su Very Expensive Porno Movie, grupa Grad, e, grupa Jonathan koja je za nas obradila e, pjesmu grupe Fit Zvoni telefon, Zoran Badurini koji je snimio intro song predstave i Oliju iz benda Žulj kojeg smo uzeli dio njegove knjige i od, nje, te napravili naš manifest. Pjesme, pjesme njegove. Pjesme, pjesme. I napravili jedan manifest koji ćete ovaj, O ljubavi. Manifest o ljubavi. <laughs> Samo ljubav. Ljubav centralna tema. Mislim da će ljubav nekako biti. Utopija nekakva je tamo svašta. Ali da, i ljubav. Da, baš smo romantici. Eto. Otkud hot, hotline na ljubav, ona, mislim, to je nekako usko vezano. Sve je to davanje. <laughs> Sve to davanje. <laughs> Dragi moji, hvala vam za večerašnji intervju. E, slušatelji dragi, Alisa Debelić je bila s nama večera Zoran Josić i Damirka Vuković. Alisa nam je redateljica, Zoran i Damirka glumci u predstavi Hotline. Sada su vam evo rekli kada će se igrati. E, svakako dođite, pogledajte predstavu, podržite naše mlade nade glumce i redatelje na kraju krajeva. A, također ostanite uz playlistu Radije Rijeke, mi se čujemo malo kasnije.